Eguerdion, Iazko urrian hasi ziren Bizkaia eta Frantzia arteko interkonexio elektrikoaren lanak eta bizilegunak e, irregulartasunak salatu dituzte eh, hasieratik. E, Beste telefonan bestan lehan dakagu Ekaitza Abinaga, interkonexio elektrikorik ez eh, taldekoa. Kaixo, Ekaitza moduz? Apa, egunon! Kaixo, egunon! Ondo! Ekaitze, zertan datzan e, aspiritura honek eta, bueno, ze, zein dira aspiritura hau egiteko erabilizan diren arrazoiak? Bueno, ba, aspiritura hau e, eraikitzen ari da, e, energia elkartrukatzeko trukatzeko Espainia eta Frantzian artean, baina energia kopuru oso handia. E, imagina, ba, kable batetik e, zentral nuklear batek e, sortzen dauen e, energiako purua e, pasatzen dala. Osa, eta lau kable direz. Ordune, bueno, e, guk uste dugu guztiz alperrikakoa dala, e, energia asko galtzen dalako bidean, eta horretik e, jarri gara proiektu honen kontra azikeratik. Uh mhm. eh, -huh. e, 2000 mazazpitik ja etorri zala arrez elektrika gatikara eta eta, bueno, ja e, esan genien e, guztiz e, txorak eri bat zala proiektu hau. Mhm. bueno, aurrera jarraitu dute eta 2000 eta gota iruan obrak hasi ziren. Gatika inguruan, ez da? Okeres banaiz? E, bai, bueno, e, eraiki behar dute gatikan zentral konbertsora bat, e, zentral konbertsora da e, e energia de alterna a kontinua pasteko eta alderantziz. Orduan, e, frantzira arte garraiatzeko energia doa e, e korriente kontinua, holan, e, eta aldatzen da korriente alternara e, gatikan, eta mm. e, etxeetara hiegateko, ez da? Itxasua espitik, euretzen eh, du. Bai, bai, txe, gatiketik lemoizera doa soterrata lurrazpian, e, eta eta lemoize inguruan urteten da, urteten itxasora. Mhm. Hau da, orduan e, energia joan daiteke frantzia baina baita ere hartu frantziatik. Hori da, hori da. Mm -hmm. e, gero itxasotik egiten da e, eh, Euskal Herriko kostalde guztia zeharkatu e, eh, irureun kilometro bordel ingurun arte. Mm -hmm. bueno, mm, hainbat taldek, e, elektriko elektrikorik ez, baina baita ere butroi bizirik e, taldeak salatu dituzuei irregulartasunak, hasieratik, kontaiguzu pizka batez? Bai, bueno, butroi bizirik ekologistak martxan e, eta guk eta bueno, gero auzokide asko ere salatu dituzte irregulartasunak Eh, azik eratik e, egin dituzte txarto gauzak egiten dituzte eure gure doren moduan eta ez proiektuak iminden dauzen moduan proiektuan gauza bat imintzen dute eta gero ba, bidetik egiten dutena direz estropezu izugarriak e, adibidez azkenekoak eta larrienak izan direnak e, e, butroi errekara isuri dutuela bentonita. Bentonita ez da bere eskutsakorra e, bustin industrial bat da, baina e, bustin honek egiten dagoena da e, uregaz nahaztean lotuten da e, ba, zemento izango bazen modun ziketuten danen, baina plastifikaute. Orduan, e, bu, e, buztin hau e, errekan ondora doanean prezipitatu egiten da eta e, animali guztiak hiltzen ditu. Arnaz, e, arnaz gabe, oza, ezin dute arnaz hartu eta ekosistema, erreko, errekako ekosistema zontzitu egiten du. Orduan, e, bueno, izen zen e, lehenengo izuria e, gatikan e, dagoen errekatxu batean, e, butroi, gero butroi baira duana, eta izen zen e, e, guk salatu genuen, baina ez iguten kasuin, aurrera jarraitu zituzten obrak, hori zen zan ustaiaren ogota zeian, eta gero ja guztuaren erdialdean edo, e, ja bentonita urteten ari zan, urteten hasi zan, e, baina kopuru oso handi batean butroiko errekara diretamente e, latxagako errotatik eta han ja hartzaina ba, torsan e, guarda forestala, eta, eta obrak gelditu zituzten. E, mhm. eta, bai, bai, sal, bai. salaketak e, imini genituen. Eh? Salatu duzu bai, bai. eta, bai, bai, bai, eta ja, basoa botatzen hasi ziren ja, hasi ziren arazoak, ez da? Bai, bai, e, basoa bota zutenean ere, bai, menbarik e, hasi e, ziren egurraka e, menditik ateratzen, e, bidea, bidea herribide bat, gatikan dagoen herribide bat e, altzatzen, e, bai ben barik, gero bai e, guk salatu genuenean, udaletxera etorri ziren e, urrengo gunean harin e, e, baimenak ataratzen. Eta, mm. eta bai, e, bueno, baina holan, holan dana. Bai, deigarria, <clears throat> markatu deigarria da, Bai. Ba, volunta izeneko herriko voluntario talde batek e, egin behar izaten duela jarraipen, ez da, obrari, zergatik eh, ez dago, pues ez dakit, aletxetik, edo... Beste, bai, bueno, alde batetik, e, bai, bai, alde batetik e, instituto, instituzioetatik ez dute jendea jartzen, e, obra hauek ikuskatzeko eta begiratzeko, e, zer da bizin egiten eta proiektua jarraitzen badute, gauza kondo egiten badirez, edo ez, jakiteko, Baina, bueno, gatikan e, sorte hori dugu, e, eh, iru, iru jubilatu dauz e, herrian, judi, itxiar eta josu, mhm. eta eskertzekoa da euren, euren lana, e, egunero da bizelako obrak ikuskatzen, eta eta eurek direz gure begiak, e, rez elektrikak egiten dituen e, tropelkerian inguruan. Uhum. Tropelkerian inguruan bai. Zelan dago... Edo estropezuetan. Bai, txekizua. <laughs> Zelan bai. dago gaur egun eh, egoera, obrekin? Ba, bueno, eh lehen aipatu dudan central konbertsora badoa, badoa gora, bueno, e... eraikina eraikinak e, eraikita dauz, e, falta da barruan e, dana ba, martxan jartzea eta eta bueno, e, aparatu guztiak ekartea eta eta hori, baina eraikinak badauz eraikita, e, eh, mar metroko eraikinak direz, ogei metrokoak eh, izen beharrean eh, proiektuak inbinten zauen moduan, e, mar metrokoak egin dituzte, eta ikusten direz e, oso hurrunetik, gatika osoa zaintzen dutela honek eraikinak eta eta orain da biz egiten zulaketak e, kableak joango diren bidean ba, inberdituz e, zanja handi batzuk, eta errepideak eta errekak zeharkatzeko dute topoak sartu. Topoak bidez e, perforazio horizontalak, eta doaz e, e, ba, lurran e, azpitik e, amar bat betotara. Hmm. Eta honek dabiz egiten lehenengo, gero ja honek lotzeko ingo dute ja zanja irekia eskabadrokaz eta eta bueno, itxasora e, eh, ateratzeko ere beste perforazio handi bat egin behar dute, hane kilometro eta pikuko perforazioa izango da luzeena, eta bueno, ba, butriko erreka zeharkatzeko ja e, arazo handiak eukitzen eh, ari direz e, bentonitan inguruan, eta e, ba, beste arazo tekniko batzuk e, ere eukitzen dituzte, ba, handia bate igual topatzen dute, eta ezin dute zulatu, eta beste alde batetik eh, jotzen dute, e, hori baimen atera barik, eta, bueno, zin maz, oza, proiektu aldatzen doaz, e, eurek, euren, e, euren nahian. Eta, bueno, e, ikusten dugu, hemen e, gatiketik lemoizera e, arazoak dauzela, obra iteko, ba, ba lemoiztik e, eh, itxasora ateratzen direnean eta bordelera arte ailegateko egongo direnak, ba, ba ez todaz e, eh, gure jakin. Mm dakit noiztik eh, hasi e, zen proiektu honetaz hitz egiten, edo behar, zegoela esaten, edo ez dakit, igual ea ba ote duen lotura beste aspigitura batzuekin orain e, energia berriztagarrien pues e, hori e, haize errote errota berriekin edo edo eguzki bai dana dana igual egongo da lotuta haiekin edo dana lotuta dago dana lotuta dago e, eurek dinote dala trantzizio ekologikoa eta guk dinogu dala trantzizio antiekologikoa ze da kabune dana industrializatzea, baina lehen industria zegoen ez eh, fosie, erregai fosiekin industrializatuta, orain nahi dute honek erregai fosiak eh, energia berriztagarri ez eh, aldatu. Mhm. Baina, guk ez dugu guztiz e, soratuta dauzela, edo ez dakit, e, dirua, dirua gatik e, dala, pentsaten dugu. eta bueno, zaten mm. dugu argi eta garbi esan behar da, diruagatik da. Mm. Ez da, ez da ekologia gatik, da diru, euren diruagatik. Ez dakite hausokideek eh, edo bizilagunek, eh, ez dakite etorkizunean pentsatuta daukazuen e, ekintzaren bat edo zerbait e, salatzeko gehiago obrak edo? Bueno, ba, guke hemen elkart moduan herrian egiten duguna da astelenero batzen gara eh, herriko txoko batean eta obrei jarraipena emoten diegu eta bueno, voluntak datos ere astean zehar e, bizi dutena kontaten eta pues lantzen behin ere egiten ditugu ze kontzentrazioak edo manifestazioare bat egiten dugu bueno gero kamiseten salmenta ere badaukagu, guase kontaktuan jarri alda jendea, e, gure imeiera idatzi zedo, eta nik erantzungo diet. Hmm. Eta, bueno, banderolak edo kamisetak erosteko bere. Ez da oso herri handia, ziurrazki, baldintzatzen du, eh, sobra honek e, jendearen bizitza, edo, edo bueno, jendearen ahot. Bai, bai, hombre, a ber, batez bere hemen herrian, e, ba, egun erogabizenak, e, ba ikusten dugu zer, zer, zer ari dan eta eta bai, claro, eta hau eukitea etxe ondoan ba ez da, ez da broma. Orduan, e, eh, claro, baldintzatzen dotzula, bizitza osoa baldintzatzen dotzu. Eta onber zara ba egunero, e, bueno, ba, zer behar dan, eta ber zer pasten dan, eta, bueno, ba, honegaz eh, bizitzen. Eta, bueno, ba, ez kontu oso posgarria, oia, bueno pues, eh, aurrera. Ekaitza binaga, e, eh, interkonezio elektriko horik ez eh, taldeko kidea, ez dakite patu nahi duzun zerbait gehiago, ahaztu zaiguna. Ba, ba ez dakite, bueno, e, norbaitek gure badaue informazio gehiago jaso inguruan, ba, guri idaztea, gure imeia da, interkonexio elektrikorik ez arroba gmail.com Orduan eh, ona idaztea eta eta erantzungo diet edo bestela ba, WhatsApp telefonora, WhatsApp bat ni telefonora, 6 bi bederatzi, 0 sortzi iru, 0 bat iru. Uhum. Eta, ba, bueno, saiatuko naze alik eta hauekien e, azaltzen Ederki, ba, guk ere ingo diogu jarraipena e, eh, aldun neinean, e, mendik larrogitamaz eta eskerrik asko gurean egoteagatik. Ez dago zeratik, eskerrik asko zu hori eh, interesa jartzeatik. Mi esker. Agur.